anak itung ing kadang mermati among tuwa ing kawasan ira nganakaken sate kakang kawah punika kang rumeksa sarira mami anak akan setia ing kawasanipun di ari-ari iko amayungi laku ing kawasan iki ngenaaken pa ngara poneng ketik rahina wengi ngrore wangi ulah kang kawasa andadekaken karsane puser lan nuruti panedha kawasane rekku sangkep kadang ingsun papat kalimane pancer bos dadi sawiji tunggal awut